da, TTIP, honen kontra, bai, honen kontra teazian, eh, aurreko larun batean, bueno, batzuk esatu dute gutxi goziela, baina antolatzaileen partez, irurogei gehi, am, barkatu, ez, laro gehi, mila, laro gehi, amar, mila, persona, ateazian, janoferren, kalera, aurreko darun batean, e, bueno, zenbat ofizialek diote zenbat amar milaka, bueno, ez dut ez azte, pesu batzuk hogeita amar milaka, baina badakigu oen eh, joera zen izaten den, antolatzaileen zenbakiak, laro gehieta marbila, ateazian jano berren kalera, aurreko larun batean, zetei peren etelakoaren eh, kontra, edo zetaren kontra, e, bueno, bat, e, berezinki Obamaren e, bizita, iragarri zegoelako, o estatu batuak e, jano berreko izeria, toka famatuan, bueno, izena duenean, duen horretan, ba, lan konbidatu da zalako, eta, bueno, horretara zetorrela, e, eta horren berri azalitikan e, manifestaldia den deialdia zegoen, eta, bueno, ba, presentzia koloretsua eta nabarmena izan zan, e, hogeita amabos traktore, atelazian manifestaldi horretara, eta hor eh, azaltzen zan irudia zan proiako eh, troiako zaldiarena, eta bueno, troiako <laughs> zaldia gaur egun askorentzat ea virusen irudi bada, eta hola ere, ardaiteke, bestela ere, ba, mitologiarekin eta lotuagoak gaurenok edo, e, eh, mitologiaekin mitologiarekin, bueno, ba, ba, daukagu beste irudi hori ere troiako zaldiarena, eta, bueno, irudi hori izlatuna izan zan, e, e, e, alderdi ezberdinak ere baziren bertan ordezkatuak, bueno, kutsienez, berdeak, e, eta ezkerreko taldeak, e, gainontzeko taldeek, sozialdemokratek, eta bueno, noski, konservadoreak eta Merkelen alderdikoek, ba, e, ari badira ere, baina noiek ez diote, ez diote txintarik egiten, ez, eh, ba, Obamaren proposamen honi. Merkeli loperatzen zaiona da, entzitzen ere, oso isilpekari dela, eta politiko askok ere, ba, mugitzen ari dien, e, oien berri ez dauka, ez daukala. E, ekitaldi asko edo protesta gehiago daude e, aurrekusiak, batez ere kanpak edo e, plataformaren e, izenean egiten diren deialdiak dira eta sozialdemokratzen alderdi egunerako ba hortze azmodakate berriz ere presentzia saltzeko illa zurria iazko urrian ez e, ja urteak azkar pasatzen dira dirala di goen dela biurtako urrian izan zan lehenengo mobilizazio handia berlinen eta hor ikusi ja jendea, mar ba, jendearen desadoztasuna, e, ba, ba, komertetako itxarmen hauen e, kontra, e, eta esaten duen bezala, askotan ere, eta batez ere, ba, ba, argitasunik e, ere ez dagoelako, zer, zer den horrek ekar dezakena. Beraz, manifestaldi honetan, e, ekologiaren aldekoak direnak edo e, inguru babesean lanean ari direnak, bai eta kontsumitzaile erakunde asko zian bertan eta hirugarren munduko hirugarren mundua deitzen dugun horren eh, ordezkarik edo edo erakundeak ere izan ziren, bueno, bai eta sindikatuak eta esan duten bezala zenbait alderdi Beraz, e, bueno, ba, gauza, gauza interesgarria izan zen, eta bueno, alako, alako eta gertatzen bezala oso koloritzua, eta ba, ba, fantazia jantzitako manifestaldia izan zen. Ba, hau da, claro, egun hauetan, hemen nabarmendu den e, albistea, horrekin batera, ba, bon, dugulako irudietan, ba, Merkel, Obamakin, e, ba, musuka edo bintzat, e, badakigu zen olako Eh, harreman ofizalak izaten biden eta irudi argazki, e, egunkarietako argazkiak edo komunikabidetako argazkiak nola diren, eta aldi berean, badakago hor, e, Merkelen beste adizkidetasun hori, entzuten ere Erdoganekin, eta hoi ere ba, komunikabidetan, edo behintzat komunikabide alternatiboetan, egun hauetan, ba, salaketa hondia, Merkelen e, bai, ba, laguntza dako prestatasuna, prestatasuna daukala, e, Turkiarekiko. Eta, bueno, Turkiako gobernua ari da, behin eta berriz, azerretzen, ba, bere gustora aritzen ez dira hoiekin, eta oain Suizako agintearekin ere, e, eh, azerre dago Erdogan lendakaria, ba, bertan ere, azaltenak egin direlako eta kanpainak egin direlako salatuz eh, Turkiako mugetan e, ba, tiroka adibide da eta errefusiatuen kontra, eta bestetik ba, gaurko aldizetan ikusi dezen irudia, eta ea zerrak azadakarren, ba, de telegraf edo lako izena duen e, komunikabidea Holandan, ba, horrek ere Erdoganen irudia, azaldu tximuaren itxuran, eta bueno, animali gaixo hauek, beti izaten dira e, olako konparaketaren e, biktima edo, baina, bueno, nun bait, e, politikari asko dira, e, Erdoganen, e, naiz ez adena, familia batekoak izan, baina Erdoganen kontra direnak, eta Erdoganek gero eta gaiago jarraitzen du, bere diktatore politikarekin, eta segurazki hau esaten ari naizela, egon gora Turkian <laughs> norbait, ba, azerretzen <laughs> ari gala Beran, bueno, hoi ezin dugu, ezin dugu, eta ez dugu, ekidu nahi, hasi jarraituko dugu, guin hauetan, gutxi gora bera nahi duguna esaten. Bale, ba, urrengo arte.